vir die missiekleier, op die wijze van, nie verwoes nie. Van David, een gedig, spreek jylle waarlik gerechtigheid, o goede, oordeel jylle die mensekinders rechtvaardig, ja, jylle bedrijf ongerechtighede in die hart, jylle weeg op alle die geweld van jylle handen af. Afvallig is die godeloze mensen van die geboorte af, die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Hulle het gif soos die gif van een slang, soos een dove adder wat sy oor toestop, wat nie luister na die stem van die besweerders, van om wat ervaren is om met toverspreke om te gaan nie. O God, verbreek hulle tanden in hulle mond, slaan die tanden van die jong lees uit, o Heere. Laat hulle vergaan soos water wat wegloop, als hij sy pijlerig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het. Laat hulle wees soos slak wat wegsmelt so ver as hy loop, soos een misgeboorte wat die zon niet gezien het nie. Voordat jylle potte die dak gewaar wordt, zal hij dit wegstorm, die vlees zowel als die viergloed. Die rechtvaardige zal blij wees als hij die wraak zien, hij zal zijn voeten was in die bloed van die goddeloze, Psalms 58 vers 12. In die mensen zal sê, gewis, daar is vrug vir die rechtvaardige, gewis, daar is een God wat op die aarde oordeel.